вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці харызма гэта зварот да цёмнага боку чалавечай натуры туды дзе хаваецца наша рудыментарная жывёльная сутнасць У звярыным свеце харызма вылучае важака ў ваўчынай зграі. У свеце чалавечых дачыненняў харызматык прэтэндуе на ролю прарока ці нават Бога. Добра, калі ён паэт ці рок-музыка, а калі палітык, ў краіне голад і вайна, тады харызматычны лідар вядзе свой народ наперад і не дае яму ўпасці ў адчай ды апусціць рукі. А калі ў краіне мір і ўсім хапае харчоў, мир не змяняе сутнасці харызматыка. Ён усё роўна кажа пра пагрозу вайны і голаду, пра вайсковую і харчовую бяспеку. Тады нават сама нармальнасць стабільнага жыцця людзей і своечасовая выплата пенсіяў падаюцца як стратэгічны курс. Пры гэтым важна знайсці, назваць і абясшкодзіць тых, хто гэтаму курсу перашкаджае. Калі харызматык з'яўляецца пасярод мірнага ды больш-менш забяспечанага жыцця, ён у сілу сваёй прыроды непазбежна будзе сам ствараць атмасферу небяспекі і экстрыму. Ён не можа кіравацца рацыянальным законам, бо яго вядзе не закон, а ягоны лёс, які панад законам. І таму ён імкнецца падпарадкаваць усе іншыя законы, а найперш канстытуцыю свайму асабістаму лёсу Пры гэтым ягоны лёс неадрыўны ад лёсу масаў. Масы добра адчуваюць гэта і дазваляюць харызматыку рабіць з сабою што заўгодна. Гісторыя ведае вялікае мноства такіх прыкладаў, якія проста паўтараюцца ў сённяшняй беларусі. Гаворыць мастак і рэдактар Артур клінаў. Харызматык гэта герой. Герой у металагічным значэнні гэтага слова кажуць у беларускім грамадстве няма асобаў здольных канкураваць з прэзідэнтам у харызматычнасці а калі іх няма дык можа і патрэбы ў іх няма Я думаю што трэба пачаць з таго што Беларусь на сёння яшчэ не перажыла эпоху герояў кожны народ рана ці позна праходзіць вось эту эпоху у радыё свабода вострая брама харызма что гэта такое добра гэта ці дрэнна про гэта ў сённяшняй перадачы мы гаворым з рэдактарам часопіса партызан мастаком артурам клінавым у нармальнай дэмакратычнай краіне герой на пасадзе кіраўніка не патрэбны. Інакш ён адразу пачынае ламаць законы. Выходзіць з'яўленне ў беларусе лукашэнкі сведчыць пра нашу ненармальнасць. Так сведчыць пра ненармальнасць у тым сэнсе, што Беларусь у сваім гістарычным цыкле краіна унікальная, бо мы троху запазняемся ў нейкіх гістарычных працэсах і процесс формования нации покуль на Беларуси и не закончен. То, что в інших краинах прошли там 100-200 годов тому, у нас как раз отбывается зараз. И каждая краина рано или поздно, она проходила этот период героизма и, и створения героичных митов. Такие же самые этапы были у немцев, были у французов и, и у поляков. У нас этот этап зараз протягивается. Протягивается у наступный раз, бо мы уже проходили этот этап. Героичную эпоху, але она не скончилась никаким выником. И тому мы повторяем, снова вертаемся на этот этап, и мы мусим его пройти. У гэты перыяд вельмі важныя постацію асобай у краіне робіцца металагічныя фігуры ну, можна параўнаць з героямі антычнай Грэцыі там гэтак далей. На гэтым этапе харызматыкі ці гераічныя постаці яны неабходныя яны непазбежна такі куды не дзенешся. Гэта значыць яны прыходзяць на аб'ектыўнае запатрабаванне, а менавіта на запатрабаванне народу ці нейкай значнай часткі народу. У душы у людзей усё так складаецца, што вось гэты чалавек герой. Іншая справа, што ў любым міце ёсць герой пазітыўна, ёсць негатыўныя, ёсць добры герой, ёсць злы герой, бо канструкцыя міта на гэта пабудавана так па-другому так не, не можа быць толькі добрыць толькі злыя героі. Музыка Мне думаецца, што харызма як апеляцыя да цёмнага боку чалавечая натуры яна заўсёды адмоўная. Прынамсі вынікі дзейнасці харызматыка могуць быць станоўчыя толькі ў кнігах, а ў жыцці так не бывае. Як мінімум таму, што харызматык заўсёды імкнецца зацяніць сабою Бога, ягоная энергія нябоская, яна па-кніжнаму кажучы д'яблава. І калі Лукашенко з'явіўся ў перыяд станаўлення нацыі, дык лёгіка падказвае, што ён, калі ён станоўчы герой, мусіў бы спрыяць гэтаму станаўленню. Але насамрэч мы бачым, што ён разбурае беларускую нацыю, ператвараючы яе ў насельніцтва, у паслухмяных правінцыялаў і на месца нашае традыцыйнае мовы гісторыі культуры ён уздзябурвае нейкія містычныя і незразумелыя розуму формулы усеславянскага адзінства адмысловай духоўнасці Пры гэтым на ягоных дажынкавых канцэртах мы бачым катастрафічную адсутнасць самага простага густу ды прафесіяналізму безумоўна гэта постаць якраз з металагічнага шэрагу ён тыповы як бы герой в гэтым металагічным кантэксце якога знака там з плюсам з мінусам это іншае пытанне але то што ён уяўляе сабой гэту постаць металагічную гэта так іншая справа што міт мусіць мець герой негатыўнага і пазітыўнага І вось з пазітыўным героем у нас якраз і ёсць праблемы. Бо каб супрацьстаяць такой постаці мусіць быць постаць раўнаватрасны. І я баюся, што нармальны інтэлігентны, адукаваны, файны, добры, там дасканалы чалавек, але без вось гэтай унутранай энергетыкі героя ён не зможам супрацьстаяць такой постаці. Тут патрэбен безумоўна харызматы, які мог бы граць па тых жа правілах э, гульні гэтага міта. А харызматы гэты пазітыўны герой яго, на жаль, немагчыма сконструяваць палітэхналогіямі. Герой не робіцца ў кабінетах, ён не, не робіцца медыямі, ён мусіць нарадзіцца. У рассіі цяпер сустрэнеш мноства абвестак фірмаў, якія прапануюць развіць харызму. І расійскі прэзідэнт, кадравы разведчык, у якога кожнае слово прадуманае і ўзважанае не сэрцам, а розумам, калі ён кажа мачыць у сарцірах ці мухі і котлеты ён яўна карыстаецца парадамі паліттэхнолягаў якія менавіта гэтымі дурацкімі фразамі надаюць ягонаму вобразу крыху харызматычнасці у лукашэнкі наадварот такое проста само злятае з языка і не вытыркаецца ў агульнай плыні гаворкі выходзіць Пуін харызматык створаны сварыць яго немагчыма яго можна калі ён з'явіць калі ён нарадзіўся ён ёсць яго можна выцягнуць яго можна падтрымаць і раскруціць но калі яго няма стварыць яго з паветра немагчыма ён мусіць нарадзіцца Але што тады рабіць нашым дэмакратычным сілам сядзець і чакаць ці гадаваць уласнага харызматыка ці нейкім іншым чынам падымаць свой аўтарытэт. Гэта цяжкае пытанне, канешне, але я думаю, што ён народіцца сам. Магчыма, ён уже з'явіўся, альбо просто это ўжо не ведаем. Хаця прынцыпе, калі герой з'яўляецца, то як не дзіўна гэта бачна. Увогуле герой гэта медыум, Медумі має колоссальное енергетичне поле и колоссальную сувязь, узаємну сувязь с тем народом, якого він є виказником. І з другого боку, он э, от этого народа эту энергию свою и черпає так само, же така взаємна сувязь. Так что коли герой з'явиться, то я думаю, что мы его заважимо одразу. Максим он уже есть. Радио Свобода, вострая брама. харызма что гэта такое добра гэта ці дрэнна про гэта ў сённяшняй перадачы мы гаворым з рэдактарам часопіса партызан мастаком артурам клінавым за савецкім часам у нас паўсюлі ва ўсім культываваўся матэрыялізм, а выйшла з гэтага, як бачым, суцэльная містыка. Ад матэрыялізму не засталося і следу. Сёлета на тураўшчыне мне раскрылі адну з таямніц першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусі. Маўляў, чаму ён туды на тураўшчыну абавязкова прыязджае штогод. Людзі кажуць, што прэзідэнт ідзе не да іх, а ў тамтэйшыя дубровы і там просіць у дубоў сілы. А дубы, як выглядае, яму не адмаўляюць. Дубы наогул харызматычныя дрэвы. І ўсё ж ці можа краіна вярнуцца на нармальны шлях развіцця без гэтага альтэрнатыўнага героя. Калі ён усяго толькі спараджэння народных чаканняў, дык можа быць варта не выспельваць гамон кулюса, а нейкім чынам уплываць на самыя гэтыя чаканні. На тое, каб сярод народу большала рацыянальнага бачання і меней рабілася гэтай містыкі, Урэшце Лукашенко шмат чаго робіць зусім рацыянальна для таго, каб трымаўся і павялічваўся ягоны містычны электарат. Ён перапісвае законы, ён забраў сабе ўсе электронныя сродкі масавай інфармацыі. Ён сочыць, каб краіна была дастаткова ізаляваная ад астатняга свету Я думаю что гэты этап э, мусіць быць его трэба прайсці калі гэты этап будзе пройдзен тады патрэба у героях ад падзей просто будзе усім іншая прастора і соцам будзе самаць у іншым вымярэнні і там напрыклад у нармальных ось актуалізаваных заходніх краінах там уже гэты этапы давно пройдзены і там папросту няма ні патрэбы няма фактуры для з'яўлення для, для увасаблення гэтых вось мітаў і гэта металагічнай канструкцыі можа гэта ўсё не так кепска в том сэнсе что металагічны этап нацыі гэта свежа отношении е маладосці інша справа што у нас гэта уже такая маладой старасць бо у нас жа былі гэты этапы вы просто ні да чаго не прывялі і мы зноў мусім вярнуцца бо гісторыя маецца логіку калі не было нешта даведзена до конца і не зарэалізавана то мы хочаш не хочаш мусім вярнуцца туды і зноў прайсці гэты круг у мае навазе 19 годзе калі ў Европе адбывал становленне нацыю у нас гэта было пачынаючы з касцюшкі і каліновскі у гэты час у Европе адбываліся э, аналагічныя працэсы столькі у нас это не павяло да некага выніку Таму мы зараз мусім гэта зноў прайсці канешне выглядае як на некае такое зачараванае кола але э, нікуды гэта не дзенемся калі гэты этап будзе закончаны тады як нас не будзе харызматыкаў просто отпадзе патрэба ў героях у харызматыках і тады просто будуць нармальна інтэлігентныя адукаваныя людзі прыходзяць да ўлады і там жа будзе зусім іншая гульня значыць не мае асаблівага сэнсу не толькі дакладнасць у падліках галасоў на выбарах але і сам рацыянальны выбар народу бо народ сёння выбірае не розумам сувязь героя с народам яна настолькі нелагічная пабудавана на нейкім эмацыйным пляне на нейкім такім энергетычнай сувязі народ не по пролічвае варыянты і ён просто адчувае вось гэта поле нутром таму пакуль народ не адчуе іншае поле нутром гэту постаць нічога гэта не зробіш народ чуе не тое што герой гаворыць а як ён гаворыць і гэта праблема чаму напрыклад захад ніяк не можа пісаць беларусю свае схемы пабудовы дэмакратыі бо яны часам папросту сваіх гэтых універсітэцкіх школьных завучаных формулах не разумеюць што ёсць краіны унікальныя ёсць краіны які развіваецца па агульных схемах і там все гэта спрацоўвае а ёсць краіны дзе б іншая рэальнасць гэта рэальнасць завязана не на логікі она ірацыянальным і тут мусіць быць іншая схема працы з такой краіны і з такой сітуацыі. Захад хоча зрабіць жыццё прадказальным, зразумелым і кіраваным. Каб была відаць лёгіка падзеяў, каб прычыны прыводзілі да адэкватнага выніку, каб у свеце панавалі не энергетыка нашых сноў, што спараджаюць пачвараў, не тэмпература крыві, не паэтыка жахлівых у сваёй прыгажосці трагедыяў, а розум і воля чалавека. Захад хоча вынесці ўрокі з усёй папярэдняй гісторыі, калі панаванне харызматыка ў адзіным парыве падтрымліваецца шчаслівым народам, але сканчаецца заўсёды адным эксгумацыяй масавых пахаванняў, што пасля Сталіна, што пасля гітлера, што пасля мілошавіча, што пасля хусейна. Народ пратэстуе і бароніць свайго героя народ кажа што захад занадта рацыяналістычны каб зразумець асаблівасці нашага гістарычнага шляху крывадушны захад умешваецца ў нашыя справы і разбурае нашу стабільнасць лезе са сваімі парадкамі і бясконца тыцкае пальцам у нашыя расстрэльныя яміны быццам незразумела што будаўніцтва ўсеагульнага шчасця не можа абысціся без ахвяраў у Спачатку герой перамагае сваіх супернікаў. Пасля ўсіх астатніх, хто замінае нам стабільна галасаваць за героя. І нават калі сярод забітых апынаемся мы самі, гэта правільна, бо адпавядае жанру той п'есы, якая ставіцца на сцэне нашай краіны. Успомніце, як сталінскія маршалы, якім зачытвалі расстрэльны загад Сталіна, якіх ставілі да сценкі, крычалі пры гэтым, няхай жыве Сталін. Я згадваю спагадлівы позірк майго сваяка, меліцыянта з крымінальнага вышуку ў беларускай правінцыі. Ясна, што Лукашенко прыбраў захаранку і ганчара і правільна зрабіў, казалі сваяковыя вусны, а вочы ягоныя казалі: наіўны ты інтэлігент. Не разумееш, што калі змагаюцца такія героі, усе твае чыстаплюйскія ды гуманістычныя ацэнкі недарэчы. І ён меў рацыю калі б на рэферэндум вынеслі пытанне ці дазваляеце вы прэзідэнту забіць сваіх палітычных супернікаў народ адказаў бы так не таму што ён прагне чыёйсьці смерці а таму што такі жанр у нас цяпер і законы гэтага жанру важнейшыя за усялякі іншы закон у радыёвабода вострая брама. Харызма, што гэта такое? Добра гэта ці дрэнна. Пра гэта ў сённяшняй перадачы мы гаворым з рэдактарам часопіса партызан мастаком Артурам клінавым. між іншым байкот цяперашніх выбараў таксама ідэя моцная менавіта ў плыні гераічнага эпасу. Мы можам пралічыць, што рэальна і свядома байкатуюць выбары сотня другая чалавек. Пры гэтым усе ведаюць, што байкот можа быць эфектыўны толькі тады, калі ён сапраўды масавы. А каб зрабіць яго масавым, трэба аб'яднаць вакол яго увесь дэмакратычны незалежніцкі электарат. Гэта значыць усю беларускую апазіцыю, партыі, кааліцыі, рухі, у якіх задзейнічаны сотні і тысячы актывістаў па ўсёй Беларусі. І аб'яднаць іх рэальна, прынамсі больш рэальна, чым правесці байкот без іх. Аднак ініцыятар байкоту ад самага пачатку рашуча адмяжоўваецца ад усёй апазіцыі, ён не толькі не перамаўляецца і не пераконвае іх, ён імкнецца ўсяляк зняславіць ды зганьбіць іх, падносячы ідэю байкоту як нейкі чысты ідэал. Натуральна, пасля ўсяго ён скажа, што меў рацыю, а ўсе астатнія здраднікі. Гэткім чынам ініцыятар байкоту захавае свой гераічны шанец. І справа тут не ў амбіцыях, безумоўна, харызматычнага зянона пазняка. Тут канфлікт паміж рацыянальнай прафесійнай палітыкай і гераічным эпасам, які паслугоўваецца не лёгікай, а энергетыкай, шукаючы свайго энергетычнага водгуку ў народным сэрцы. Уласна канфлікт выяўляецца ў тым, што беларускае грамадства падзеленае на тых, хто уяўляе краіну ў сучаснай еўрапейскай парадыгме і тых, хто жыве ў ізаляваным казачным свеце на кшталт сталінскага ССР ці гітляраўскай нямметчыны. Паміж гэтымі падзеленымі часткамі адбываецца своеасаблівае перацягванне канату Беларусі гэтыя цягнуць у цывілізацыю, а гэтыя ў свет сваіх сноў. Музыка можа быць беларускім апозіцыянерам варта іншы раз адкладаць у бок падручнікі паліттэхналогіяў і браць у руки іліяду ну, між іншым это было б вельмі карысна про тым што у антычнай металлогіі вогуле любой металлогіі вельмі важнае значэнне мае паняцце лёс і лёс у свой час дае шанец герою нарадзіцца калі мы яшчэ яго не бачым это героя і пра яго не ведаем значыцца папросту яшчэ не час у у свой час лёс дасць ему шанец ён з'явіцца я в этом абсолютно упэўнен Такім чынам у нас ёсць два варыянты паводзінаў першы гэта байкот магутны сімбаль чакання пазітыўнага героя трэба толькі напусціць на сябе чары і флюіды неўсвядомленых матывацыяў гэтага казачнага свету які так падобны на сон а Другі варыянт ісці за тым светам, які трывала супрацьпаставіў лёсу закон. Заняцца экзарцызмам, выгнаннем харызмы, бо адгукаецца на яе тая частка народная душы, якую яшчэ нашаніўцы на пачатку мінулага стагоддзя называлі цемнатой. Бо ёсць прыклады, калі нацыі праходзілі гераічны этап свайго станаўлення, не пакідаючы пасля сябе, расстрэльных ямінаў. Гэта значыць не праз харызму ішлі, а праз асвету. Асвета найлепшы сродак ад цемнаты. Тысячы прыгожых кніг, відэафільмаў, мастацкіх ды навуковых калектываў ды імпрэзаў, якія б прыспешвалі працэс станаўлення беларускай нацыі. Артур Кліна указаў, што захад не мае ў нас поспеху са сваімі схемамі дэмакратыі бо захад дапамагае паліттэхналогіямі кнігамі ды семінарамі якія не асабліва запатрабаваны і амаль не маюць выхаду на наше рэальнае жыццё яны мацуюць выспу скіраваных на прафесійную палітыку людзей але не ўплываюць на народ які оказывается под поўным уздзеяннем харызматычнага героя Пры гэтым агульная праблема станаўлення нацыі застаецца ў падвешаным стане дапамагаць трэба культуры. Можа быць, гэта і было б зразуменне нас з улікам усёй нашай спецыфікі. Бо спрыяючы не рацыянальным паліттэхналогіям, пасля якіх нашы палітыкі часцяком нагадваюць эмігрантаў ва ўласнай краіне, а культуры і асвеце можна было б адваёўваць у містычнага героя часткі ягонага электарату. А ўрэшце цалкам перайсці да, нормаў прававое дзяржавы і каштоўнасцяў дэмакратыі ды свабоды.